Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al Dia. Aquest espai que cada dia aquesta emissora Ràdio Mollet del Vallès dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que avui som en Dani Padilla, els controls tècnics i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa. Avui és dijous 18 de desembre. Ja gairebé hem arribat al final d'aquesta setmana. Què tal? Com esteu? Nosaltres, com sempre, som aquí al vostre costat, a Ràdio Mollet del Vallès, per parlar-vos de l'esport de la nostra ciutat. I en aquest cas, avui dijous, parlarem de diverses qüestions. Per una banda, parlarem d'algunes de les activitats que hi ha previstes de cara a aquest Nadal aquí a Mollet del Vallès. També us comentarem doncs, altres activitats relacionades relacionades amb l'esport de la nostra ciutat que es duran a terme aquest cap de setmana i com sempre doncs, eh, parlarem d'altres temes eh, relacionats amb les entitats de Mollet del Vallès. De tot això doncs, en parlem avui aquí a Esports al Dia, així que ja ho sabeu, si no us en voleu perdre ni un sol detall i voleu estar molt ben informats, seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res encetem el nostre programa d'avui i comencem. I did before I com us dèiem, encetem el nostre programa d'avui parlant d'aquesta època de Nadal, aquesta època de l'any tan especial per tothom i que també doncs, té repercussió en l'esport mulletà. En aquest sentit, us expliquem que de cara a aquestes festes nadalenques, la competició en bàsquet, en futbol i en hoquei s'atura, però continuen alguns partits amistosos. Per exemple, el recanvis Gaudí Mollet realitzarà dos partits amistosos el dia 4 i el dia 6 de gener amb dos equips de la Copa Catalunya. Es tracta d'una activitat que, segons ens ens ha explicat l'entrenador d'aquest conjunt, Àlex Coma, doncs servirà perquè els nois d'aquest equip no perdin el ritme i doncs intentin carregar les piles per tornar amb més força de cara a la propera volta d'aquest campionat de Lliga EVA on competeixen. Però no tot acaba aquí, a més a més també hi ha altres eh, conjunts com per exemple el Mollet Unió Esportiva Club de Futbol que celebra l'arribada del Nadal de forma especial i és que aquest conjunt està contemplant la possibilitat de dur a terme un campus de Nadal a les instal·lacions del municipal dels Germans Germans Gonzalvo de cara doncs, a aquest eh, període nadalenc que estem a punt d'encetar. De, a més a més, també hi ha altres entitats de la nostra ciutat que duen a terme accions en aquestes èpoques nadalenques. Un exemple és el Mollet Hockey Club, que aquesta setmana, precisament aquesta tarda, rebrà la visita d'un personatge molt especial. Es tracta de la visita de la seva majestat, el rei mag de l'hoquei, per tal de recollir totes les cartes dels infants eh, que són membres d'aquest eh, club de la nostra ciutat serà aquest dijous, com dèiem, a les 6 de la tarda i doncs aprofitaran eh, per fer un berenar tots junts i per celebrar que es troben en època nadalenca. Sense deixar de parlar d'hoquei, també us expliquem que l'equip femení del Mollet Hockey Club doncs, participarà en el primer torneig femení d'hoquei de Nadal que celebra Barberà del Vallès. Aquest esdeveniment serà el proper 21 de desembre en un format trofeu i els horaris doncs, eh, són eh, al voltant de dos quarts de deu del matí és quan arribaran els equips i a les les 10 del matí començarà aquest eh, torneig amb la presentació dels diversos equips participants. Entre ells doncs, hi ha el Barberà, l'Arenys, el Piera i el Mollet. El primer partit serà del Barberà contra el Piera i el segon partit del Mollet contra l'Arenys. Després hi haurà un temps de descans i també hi haurà diverses activitats lúdiques com per exemple una xocolatada, després una entrega de trofeus i el comiat, eh, aquest trofeu acabarà aproximadament cap a les dues del migdia i aquests dos partits són de dos temps de 15 minuts amb 5 minuts minuts de descans. Es tracta, doncs, de, com dèiem, el primer torneig femení d'hoquei de Nadal de Barberà del Vallès que es celebra en aquest municipi del Vallès Occidental, a la comarca veïna, i en la que hi participarà el Mollet Hoquei Club, l'equip femení d'aquesta entitat. I seguim amb més activitats nadalenques i us expliquem que, tal com passa en l'època de l'estiu, doncs de cara a aquestes eh, festes de Nadal, el complex esportiu de Can Arimunt organitza un campus de Nadal per a nens i nenes d'entre 3 i 16 anys. Es tracta d'una activitat similar a la que s'organitza en l'època d'estiu, com dèiem, però sense la piscina exterior, evidentment, i començarà aquest cap de setmana, el 22 de desembre, fins al proper doncs, 5 eh, de gener. L'horari és de 9 del matí a 1 del migdia amb la possibilitat, com sempre, del servei d'acollida i del menjador. Es tracta d'aquesta activitat eh, que organitza el complex de Canarimont, que es troba al carrer Ferrocarril 8084. Nosaltres, en altres programes, dedicarem uns minuts a parlar d'aquesta qüestió i coneixerem doncs, tots els detalls eh, per veure què és eh, exactament el que es fa en aquesta mena de campus, però de moment el que us avancem és que si voleu apuntar, és hi si apuntar vos doncs podeu podeu posar-vos en contacte amb aquesta entitat de la nostra ciutat a través del seu telèfon de contacte, que és el 93 570 60 97, o bé apropant-vos-hi al carrer Ferrocarril, com us dèiem, que és on es troba aquest complex esportiu de la nostra ciutat. I deixem de banda l'època nadalenca i aquestes festes i parlem d'altres qüestions relacionades amb altres entitats de la nostra ciutat. En aquest sentit, us expliquem que dissabte, dia 13 de desembre, dissabte passat, es van disputar el Memorial Garcia i l'Undain en versió Joves Promeses, on van participar tres dels joves jugadors més actius del club d'escacs de la nostra ciutat, en Jordi Valls, en Cristian Fernández i en Pere Garriga. Jordi Valls va aconseguir 5, 5 i 8 a la classificació i es va classificar finalment en 6 sisè del sub-14 i va confirmar la seva candidatura a campió de Catalunya individual a la seva categoria. Per la seva banda, Cristian Fernández va finalitzar amb un 3 de 8, també a la categoria sub-14. Pere Garriga, que partia a la posició 14 del rànquing sub-10, va acabar 14 amb 5 a 8 i es tracta, doncs, d'una magnífica classificació per a aquest jove i insaciable jugador, segons han informat fons d'aquesta entitat. Aquests són, doncs, els resultats que aquestes tres joves promeses van eh, obtenir tenir en aquest uh, torneig, en aquest memorial Garcia i Lundany que es va celebrar aquest dissabte passat. Parlem d'altres temes i us expliquem que l'Ajuntament de Mollet ha finalitzat les obres de millora del camí d'accés al camp municipal de futbol Can Vila. Aquestes obres han consistit en el condicionament d'un aparcament, la pavimentació i arranjament d'aquest camí i la instal·lació d'un nou enllumenat i la construcció d'una tanca nova amb travesses de fusta ecològica. Aquests treballs de renovació d'aquest enllumenat van iniciar-se el passat mes d'abril, mentre que la pavimentació i l'adequació del camí, així com la construcció de la tanca, van començar el mes d'octubre i han finalitzat recentment. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 28.206 euros i forma part d'aquestes millores per tal de fer doncs, eh, que els camps de futbol de Mollet del Vallès eh, adquireixin millors condicions per tal de fomentar doncs, una bona pràctica esportiva. Per altra banda, us expliquem que el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Garzón, va lliurar ahir la Copa Ciutat de Mollet a l'equip guanyador del cinquè campionat de tir policial de Mollet del Vallès. Aquest campionat l'organitza la Policia Municipal de la nostra ciutat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya pels vols del Dia de la Policia Municipal. L'equip guanyador d'aquesta cinquena edició ha estat el Club Esportiu de Mossos d'Esquadra que va guanyar el trofeu després de quedar en primera posició davant de 30 equips policials, entre d'altres de la Guàrdia Civil, l'Exèrcit de l'Aire, i diverses policies locals de territori català. La policia municipal de Mollet del Vallès va quedar en sisena posició en aquest concurs de tir interpolicial que any rere any està adquirint una major rellevància, situant-se entre els primers de Catalunya. D'altra banda, i en aquest mateix acte, l'equip de tir de la policia municipal de Mollet va oferir a l'Ajuntament la copa que va aconseguir a l'11è Campionat de Catalunya per a policies locals de tir de pràctica policial que es va celebrar a la ciutat de Lleida, on va quedar sisè classificat. Aquest campionat, on va participar un total de 67 equips amb més de 240 policies, està considerat com el millor campionat de tir de Catalunya de les policies locals. I amb aquestes informacions hem arribat gairebé al punt de tres quarts del migdia. Nosaltres ho deixem aquí i tornem a ser amb tots vosaltres demà divendres amb més informació de la nostra ciutat, més informació esportiva. En aquest cas, demà divendres, com sempre, dedicarem el nostre programa a fer un repàs als partits que els esperen els equips de bàsquet, d'hoquei i de futbol de la nostra ciutat. A més a més, també parlarem de les entitats que tenen previst dur a terme alguna mena d'activitat aquest cap de setmana. Aquest és el cas eh, del Club de Patinatge Artístic turístic de Mollet del Vallès, un exemple que us explicàvem en el nostre programa d'ahir i que us dèiem que aquesta entitat aquest dissabte duria a terme un festival de Nadal. A més a més, també demà doncs, tractarem altres qüestions i sabrem com està la taula classificatòria, però tot això serà en el nostre programa de demà. Un programa que serà molt especial perquè el durem a terme des del carrer. Estarem en contacte amb tots vosaltres a, eh, a través d'un programa que realitzarem en aquesta jornada que Ràdio Mollet del Vallès ha organitzat perquè tots els nens eh, tinguin facin alguna mena de joguina, alguna mena d'obsequi en aquestes festes de Nadal. Així que ja ho sabeu, tornem a ser aquí amb tots vosaltres demà dos quarts, en aquest cas al carrer, i us convidem a que us apropeu a veure'ns eh, si és que esteu interessats i a donar una joguina per tots aquells que ho necessitin. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.